Moja katika hadithi hizo ni ile hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala kutoka kwa sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pale alikusema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam khairu nasi qarni bora ya watu ni wale waliokuwa katika karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawafuatia wao wanawaandamia wao wanawafuatia wao thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawaandamia wao huyo karne ya mtume sala llahu wasallam kisha karne inayofuatia kisha karne inayofuatia ah, maelezo kuhusiana na karne wametofautiana wanawachuoni kuhusu maana ya alqarn kuna ambao wanazingatia kwamba karne moja ni ile jail generation kizazi kizazi cha masahaba kizazi cha tabi'in kizazi cha atba'u tabi'in ndio maana ya qarn wengine wakahadid miaka 40 wengine wakahadid miaka 60 wengine wakahadid miaka 100 wengine zaidi ya hapo lakini hapa muradi wa qarni ni kizazi kile kizazi kilichoasi zama za mtume sallallahu alaihi wasallam waliokutana naye wakamuamini hawa ndio watu bora kisha kizazi kinachofuatia ambacho hakikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wamewaona wale waliomuona mtume llahu alaihi wasallam wamewadiriki masahaba kisha kizazi kingine kinachofuatia ambacho hakikuwaona masahaba kimewaona waliowaona masahaba bila shaka hawa ndio watu bora kwa hiyo haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam